Njemu zahvaljujemo, njega obožavamo, samo se njega bojimo i na njega se oslanjamo i u njega se pouzdajemo. Svjedočim da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha Đalešanuhu. Svjedočim da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem posljednji Allahu poslanik koje je Allah poslao sa svjetlom i uputom da izvede ljude iz tame neznanja, nezna boštva, iz okova širka, i nevjerstva na svijetlu stazu upute i istinske slobode. Svjedočim da je Islam jedino priznata vjera kod Allaha Đalešanuhu na osnovu ajeta iz Allahove knjige Inna dina inda Allahi islam kod Allaha je priznata samo vjera Islam. Svjedočim da je islamski šerijat univerzalni zakon i program života bez čije primjene čovječanstvo neće i ne može doživjeti istinsku sreću i istinski prosperitet na Dunjaluku. Njegovi propisi su vječno važeći i ne zastarjevaju niti gube na svojoj aktuelnosti protokom vremena. Allah subhanahu wa ta'ala je upotpunio i usavršio vjeru Islam objavivši A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Danas sam vam upotpunio vašu vjeru ili usavršio vašu vjeru i upotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. I nema ni jedne njegove naredbe za koju bi ljudski razum mogao reći da je to zabrana bilo bi bolje, niti jedne zabrane za koju bi ljudski razum mogao reći da je to naredba bilo bi bolje. Draga braćo i cenjene sestre, mi ćemo večeras, inša Allah, govoriti o jednoj bolesti, o jednoj pošasti, iskušenju i kazni Allahovoj koja hametice i neumoljivo uzima svoj danak u ljudskim životima širom planete. Naime, izvještaj američkih liječnika, čiji su rezultati objavljeni u Londonu, govori da je Sida, od kako se pojavila 81. na 82. uzela oko 30 miliona ljudskih života i da se virus koji predhodi toj bolesti širi nevjerovatno brzo. Na osnovu tih podataka saznajemo da je više od 40 miliona ljudi danas na planeti zaraženo ovim virusom. Dakle, oni za koji se 100% zna da nose taj virus. Posebno je ovaj virus raširen na afričkom kontinentu i u toku ove godine potvrđeno je više od 3 miliona novih oboljelih ljudi, a više od 30% trudnica u nekim afričkim državama zaražene ovim virusom. Zatim, više od 7 miliona ljudi u Aziji nosi ovaj virus. Zatim, Latinska Amerika i Karibi imaju dva, oko 2 miliona oboljelih od SIDA. U ovim izvještajima stoji također da je SIDA ostavila bez jednog ili bez oba roditelja 13 miliona djece u Aziji na Pacifiku. I ovaj virus se također jako brzo širi u Europi I podaci koji o tome govore nisu nimalo bezazleni kad se radi i o našoj državi, o našom okruženju. Države koje smo spomenuli troše milijarde dolara tražeći lijeka za ovu bolest, međutim ne uspijevaju u tome. Zato je usputno spomenuti hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem na samom početku gdje kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojega bilježi Ibn Mađe, a prenosi ga Abdullah ibn Omer, nije se pojavio razvrat ni u jednom narodu, a da Allah nije kaznio taj narod kugom ili bolešću koja nije bila poznata ranije. Pored ide braćo i sestre, koja je svakako posljedica nemorala, kako ćemo kasnije čuti, naše vrijeme je obilježeno strašnim istrebljivačkim ratovima, genocidom, urbicidom i zločinima nad čovječnošću koji se ne pamte, nasiljem, progonima, nepravdom, lažima i propagandom obmanama, opasnim devijacijama i skretanjima, nemoralom svake vrste, tako da se pametan čovjek mora zabrinuti za stanje ljudske vrste danas. Istinu je rekao uzvišeni Allah Đalešanuhu objavivši أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se meteži na kopnu i na moru, da im on da, da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bili se popravili. U drugom ajetu u suri Šura, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٌ Kakvo god vas zlo zadesi, to je zbog dijela ruku vaših, a Allah Đelešanuhu mnoge i oprosti. الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواب حتى إذا U okviru ove naše večerašnje teme ja želim spomenuti nekoliko stvari. Prije svega želim da govorim o ciljevima šerijata. Zatim da spomenemo uz to, dakle uz govor o ciljevima šerijata, uzroke bolesti koja se zove sida. Treće, Želim spomenuti razvrat koji se danas širi među ljudima i koji je zapravo uveliko raširen i njegove posljedice. I četvrto, izlaz iz ove haotične situacije. Draga braćo i cijene sestre, dragi slušaoci, mi smo svi svjesni danas da je islamski šerijat omiljena tema kod mnogih nazovi znanstvenika, a posebno onih koji islamu ne pripadaju. I naravno, o islamskom šerijatu se stalno govori u negativnom kontekstu kao nečem ostalom prevaziđenom i njegovi uzvišeni principi i propisi se smatraju surovim, neprirodnim i grubim i na taj način se stvara ružna slika o islamu i njegovim sledbenicima, a posebno onima koji se danas strogo drže njegovih propisa i koji žele da ožive ponovo čistu islamsku akidu i koji druge ljude pozivaju njoj. Tako se ljudi drže u jednoj spoznajnoj blokadi, ja bih rekao, nepravedno spriječeni da se upoznaju sa svjetlom Islama, koji im jedino može pomoći da se izvuku iz duhovne i svake druge krize. A u stvari, islamski šerijat sa svojim potpunim i cjelovitim programom i univerzalnim propisima ima za cilj sačuvati i očuvati pet nužnih stvari koje su vezane za čovjeka. Tih pet stvari su sljedeće, prije svega život, zatim vjeru, zatim razum, porodicu i čast, usto i imetak – Mi ćemo spomenuti večeras neke od ovih temeljnih odrednica ljudskog života, kao što su život, razum, potomstvo, čast i dostojanstvo. Što se tiče zaštite života, ona se može dvojako posmatrati kad je u pitanju islamska zašta života, odnosno zašta života u islamu. Prvo sa strane postojanja i drugo sa strane trajanja. I islam je sačuvao i zaštitio ljudski život i propisao i odredio tačno određena sredstva da bi se taj život zaštitio. Prvo, zadužio je čovjeka kako bi održao svoj život uzimanjem hrane, jela i pića koja su lijepa i halal, zatim korištenjem odjeće i mjesta stanovanja, a ukoliko nije u mogućnosti da to sam sebi zaradi i priskrbi, islamska država je dužna po islamskom šejatu obezbijediti takvima ove stvari. Zatim, Islam je zadužio državu da uspostavi određene institucije kako bi se obezbijedila opšta sigurnost i bezbjednost ljudi, kao što su vojska, šerijatski sudovi, šerijatska policija i tako dalje. Zatim, Islam je naredio čuvanje i zaštitu ljudskosti kao istinske vrijednosti, zabranivši sve stvari koje skrnave svetost ove ličnosti, kao što su potvora, vrijeđanje čovjeka, kao i izvršavanje šarijatskih kazni bez jasnih dokaza koje je šarijat odredio. Zatim, šarijat je propisao olakšice za čovjeka kojima je uzrok nemogućnost izvršavanja, pa tako kad je u pitanju post, Islam je odredio olakšicu bolesniku, bolesniku i putniku da mogu da ne poste u toku Ramazana, a da kasnije naposte ako su u stanju ili ako nisu u stanju zbog teške bolesti, da podijele fidiju za to. Zatim, Islam je naredio skraćivanje namaza putniku. Zatim, zabranio je Islam ubistvo, kao i samoubistvo, da bi zaštitio ljudski život. Zatim, Islam je obznanio i naredio džihad, borbu na Allahovom putu upravo radi čuvanja života i zaštite nemoćnih i slabih. Zatim, Islam je zadužio čovjeka da pritekne u pomoć onome koje je izloženo opasnosti kako bi ga spasio, kako bi spasio njegov život kao što su utopljenik i tako dalje. Zatim, Islam je propisao odbranu života ako čovjek bude napadnut i toliko drži do ljudskog života da onoga ko ubije nedužnog čovjeka smatra kao da je poubijao čitav svijet, a onoga ko spasi život jednom čovjeku kao da je spasio čitavo čovječanstvo. I uporedite, braćo i sestre, ove tačke koje smo nabrajali i ove ciljeve šerijata sa drugim zakonima, pa će vam biti jasno zašto se danas na zemlji širi nered i nasilje. Zašto su nečiji životi vrijedniji od drugih života, a u islamu nije tako. U jednom hadisu poslanik s.a.v. kaže, dakle, da bismo razjasnili e, ovaj cilj šerijata, koliko šerijat drži do ljudskog života uopšteno, kaže poslanik se selem vezano za onoga koji je pod zaštitom islamske države u sahih hadisu ko ubije čovjeka koji je pod zaštitom islamske države nepravedno ga ubije taj nikada neće vidjeti džennet zatim jedan od ciljeva šerijata jeste čuvanje razuma razum igra glavnu ulogu u islamu i njemu je dato posebno mjesto prije svega on je temelj odgovornosti i zaduženja u šerijatu Njime je čovjek odlikovan na ostalim stvorenjima i preko njega obskrbljen za zadatak ili funkciju koja se zove namjesništvo na zemlji i nošenje emaneta kojeg su odbili nositi nebesa, zemlja i planine. Radi svega ovoga, Islam posebnu pažnju posvećuje čuvanju razuma i njegovom održavanju u zdravom stanju. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu u suri Isra kaže A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Mi smo odlikovali sinove Ademove i dali smo im da kopnom i morem putuju i obskrbili smo i lijepim jelima i odlikovali smo i na mnogim stvorenjima. Kaže Abdullah ibn Abbas za ovu riječ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا bani Adama, Mi smo odlikovali sinova Adama ili čovjeka, odnosno a, Ademovo potomstvo. Pod ovom odlikom misli se na razum. Dakle, pamet, odnosno razum, je ta osobina i to svojstvo koje posjeduje čovjek i s kojim je on posebno odlikovan za razliku od ostalih bića. A u jednoj predaji stoji da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao ničim boljim čovjek ne može biti obskrbljen od znanja koje vodi uputi i odvraća od lošeg Nema postojanosti u vjeri bez postojanosti u pameti, odnosno u razumu. I čovjek svojim razumom raspoznaje dobro od lošeg, lijepo od ružnog, istinu od laži i tako dalje. Gdje bi zaštitio razum, Allah Đelešanuhu je zabranio sve ono što će ga pomutiti i oslabiti njegovu snagu. Zabranio je tako sva opojna pića, alkohol, drogu, duhan i slično. Kaže uzvišeni u suri Al-Ma'ide, 90. ajetu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون O vjernici, vino, kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šeitanovo djelo, zato se toga klonite da biste postigli što želite. I ne samo to, braćo i sestre, već je Islam propisao određene kazne za one koji to koriste, jer se u tome krije velika opasnost, kako za tog pojedinca koji izgubi pamet na jedan od ovih načina koristeći ova opojna pića, tako i po cjelokupno društvo. Spominje se jedna predaja vezana za Abdullah ibn Omera, kada su ga ashabi upitali koji grijeh smatra posle širka, dakle posle idolatrije najvećim, on je odgovorio pijenje alkohola. Pa su se okupili kod njega ashabi njegovoj kući rekli, kako to tvrdiš da je alkohol poslije širka najveći grije? A on je odgovorio lahko, jer alkohol proizvodi mnogo zlo. Zar ne znate za predaju o čovjeku iz Benu Israila kojem je vladar dao da izabere između alkohola, bluda, ubistva i jedenja svinjskog mesa? Ili će ga on ubiti? Dakle, da izabere jedno od ovih stvari ili će biti ubijen ako ne izabere ništa. Pa je izabrao alkohol, smatrajući to najlakšim, i počinio je sve ostale stvari. Uporedimo zatim europske zakone ili neislamske zakone sa islamom kad je u pitanju zabrana alkohola, zabrana droge i ostalih opojnih pića. Ne samo da nisu zabranjena opojna pića, već se možda najveća dobit, materijalna, koja je prividna, ostvaruje preko opojnih pića i to je potpuno legalizovano osim onih najtežih droga i postalo je sasvim normalno. Naprotiv, danas je i nažalost, danas je nenormalno boriti se protiv toga. I oni koji zagovaraju borbu protiv alkohola, protiv opijanja, protiv droge i tako dalje, na njih se gleda drugačije, na njih se gleda kao da su s Marsa spali, kao da nisu normalni ljudi i tako dalje. Ljudi nisu svjesni da se onome što je Allah zabranio ne krije osim šteta. I materijalna i moralna. Pogledajte samo kad umni ljudi, bili oni sociolozi ili pedagozi, političari i tako dalje, kada raspravljaju o zabrani droga, koje su sve aktuelne i aktuelne i koje sve više uzimaju maha, kako lahko prolazi ideja o legalizaciji lahkih droga. Govorimo o ovim stvarima, braćo i sestre, zbog toga što medicinari kažu da se preko šprice seksualnog odnosa ili i homoseksualnog odnosa najbrže i najlakše širi sida, odnosno se prenosi taj virus. Onda, nakon toga se pokušavaju iznaći lijekovi da se zlo spriječi, ali da se put koji vodi do tog zla, zvano sida, uopće ne zatvara. Pogledajte samo jedan podatak. Vlade zapadnih zemalja, a posebno Australija, da bi riješila problem šprica, jer korištenje iste šprice dovodi do zaraze mnogih ljudi. A ti ljudi koji koriste špricu, E, nemaju dovoljno para jer moraju svaki dan kupovati nove ove vlade su odlučile da kupuju špice tim korisnicima kako bi spriječili dalje širenje ovoga virusa zaista mudro rješenje nema šta Allah subhanahu wa ta'ala za one kojima je podario pamet i razum a na ovakav način rezonuju jer nemaju upute i ne slijedi Allahovo svjetlo kaže lahum kulubun la yafqahuna biha wa lahum a'inun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha oni srca imaju odnosno pameti al njima ništa ne razmišljaju oni oči imaju al s njima ništa ne vide i oni uši imaju ali s njima ništa ne čuju I tako Allah hoće da te zemlje i ekonomski propadnu i da dođu na rub egzistencije trošeći za pronalazak lijeka protiv side. I šta primjećujemo? kakva je preventiva i zaštita od svih vrsta bolesti. Nema druge preventive i nema drugog lijeka osim slijedjenja puta Islama. Puta i upute koju je Allah Đelešanu objavio preko Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem i koja važi za sve ljude, za sve rase, za sve nacije i za sve vremena. Nema drugog načina jer od našeg odnosa prema Bogu, od našeg odnosa prema Allahu subhanahu wa ta'ala zavisi naš život, odnosno naša sreća ili nesreća na ovome svijetu. Pogledajte kakav je haos nastao i koliko se ulaže u otkrivanje trgovine drogom. Alkohol, mogli bismo slobodno kazati, izgleda više nije uopšten interesantan. Naprotiv, on se reklamira na svakom mjestu, a ne mogu to učiniti nikako. Dakle, ne mogu da nađu pravog puta kako riješiti ovaj problem a vjera to čini preko noći. Jer to je unutrašnji poticaj. Dakle, bez ovog ispravnog odnosa prema životu i bez poznaja Allaha Đelešanuhu nema rješenja problema. Jer svi policajci svijeta ne mogu zabraniti čovjeku da čini neki grijeh dok je on živ, ako on to hoće. On će to raditi tajno ili javno. I on neće poslušati njih. Međutim, kad čovjek spozna istinu i istinski se preda Allahu Đelešanuhu, onda mu ne treba policija onda mu ne treba vojska, onda mu ne treba nikakva posebna zabrana i skretanje pažnje od strane ljudi, od strane robova, Allahovih kao što je i on. Onda ostavlja hranu i piće ako to Allah naređuje, čak i ako su halal, kao što mi, alhamdulillah, to radimo u toku Ramazana. Jer u tome čovjek vidi dobro. Zna da ono što Allah naređuje da je to sigurno dobro. I bez toga se duša ne smiruje. Islam odgaja razum na slobodi, i rekli bismo slobodarskom duhu u pogledu razmišljanja, razumijevanja i promatranja i slijedženja dokaza, a ostavljanje taklida, odnosno slijepog slijedženja koje nije zasnovano na jasnom dokazu. Ovo je vrlo bitno i vrlo važno. Dakle, Islam kudi i napada slijepo slijedženje. Slijedženje bilo kakve ideje, bilo kakvog mišljenja, bilo kakvog vjerovanja koje nije zasnovano na jasnom dokazu od Allaha Đalešanuhu. Zato na mnogim mjestima u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala kaže onima koji pozivaju u nešto drugo mimo Islama, mimo Islama u kojega su pozivali svi Allahovi poslanici, mi svjedočimo da su bili svi poslanici muslimani, Allah kaže kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Reci, donesite jasan dokaz za koju istinu govorite. Zatim, Islam je podigao razum na visok stepen i posebno hvali učene ljude. I kaže uzvišeni inna ma yakhsha Allaha min ibadihi ulama od Allahovi robova najviše ga se boje učeni. Ovdje se prije svega misle šerijatsko znanje. Zatim kaže uzvišeni kul hal yastavi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Reci jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? I recimo da se preko tih opojnih pića koje smo spomenuli uopšte ne širi nikakva bolest. Zar nije braćo i sestre poniženje, i zar ne predstavlja pravu degradaciju čovjeka kao ličnosti da sam narušava svoje zdravlje i svoju pamet i da na taj način bježi od života i od odgovornosti s kojom ga je Allah Đelešanuhu zadužio. Takav čovjek, mako on bio, ne može se potvrditi kao konstruktivna ličnost i kao pozitivan član društva – Zato uzvišeni kaže وَلَا aidikum بِأَيْدِيكُمْ tahluka, Ne bacajte se sami svojim rukama u propast. Dakle, zbog toga govorimo o ovoj stvari, povezujemo je sa ovom bolešću i ne samo sa ovom bolešću, nego sa svim razvratom koji danas hara među ljudima. Zatim, cilj islamskog šerijata jeste, šerijata jeste čuvanje porodice i časti. Islam je, želeći očuvati ljudsku vrstu na zemlji, odredio jasan put i sredstva. Kao prvo, Islam je propisao brak i postiče na njega, jer je to prirodan put očuvanja vrsti i odgajanja potomstva na zdravim temeljima. Islam nije propisao brak radi iživljavanja i udovoljavanja samo seksualnom nagonu, već radi viših ciljeva. Jednostavno, deviza Islama je srećan brak, srećna porodica, srećno i zdravo društvo. Zato uzvišeni, da bi postakao na brak, kaže ومن آياته أن خلق لكم من, من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Od Allahovih ajeta i znakova je i to što vam stvara od vaše vrste žene, da se uz njih smirite i što između vas stvara ljubav i samilost. Zatim, Allah Đalešanuhu je postavio principe međusobnog odnosa muškaraca i žena, koji su zasnovani na čuvanju čednosti, morala, jer je to garancija srećnog života. I Islam zatvara sve puteve koji vode kvarenju morala, kvarenju ahlaka, naređuje prije svega obaranje pogleda, zatim čedan život, pokrivanje stidnih mjesta i uzvišeni kad govori o zabrani bluda ili zinaluka kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا i ne približavajte se bludu, zaista je to razvrat i ružan put. Pogledajte kako nas upozorava uzvišeni. Ne kaže Allah Đelešanuhu ne činite blud, ne činite zinaluk, nego kaže ne približavajte se bludu. Dakle, ne činite sve ono što bi moglo dovesti do tog velikog grijeha. Zinaluk je jedan od velikih grijeha, to je razvrat i zlodjelo i nered kojim se ne mogu sagledati posljedice. On je zabludjelost u vjeri. On predstavlja pokvarenost u ahlaku, skrnavljenje časti i ponosa, pokvarenost koja ruši i najodabranije i najpoznatije kuće po ugledu. Zatim, on obara do zemlje najponosnije glave i ocrnjuje najbjelja lica i najriječitije jezike čini nijemim. To je najgori vid skidanja odjeće čestitosti i čednosti. To je crna mrlja koja ako se nađe na stranicama istorije jedne porodice svenjene stranice zaprlja. Kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem, kada se proširi zinaluk, odnosno blud i kamata, ljudi su već zaslužili kaznu. Ovaj hadis bilježi hakim. I kad bismo govorili o posljedicama bluda, daleko bi nas odvelo. Mi ćemo spomenuti samo neki. Prije svega, blud predstavlja veliku i strašnu izdaju potomstva. Pogledajte, braćo i sestre, mi smo toga svjedoci. Ovo nije daleko od nas. Mi živimo u takvoj sredini. Mi živimo u sredinama gdje je zinaluk, odnosno blud, davno legalizovan. Živimo u takvom društvu gdje se sve više širi prostitucija i onda radi toga postoji sve veća opasnost i sve veći strah od širenja virusa, virusa SIDI. Šta biva sa djecom iz tih vambračnih veza? Kako ta djeca završavaju? Završavaju najčešće pred domovima zdravlja, budu odbačena i ostavljena, da li pred džamiju ili pred neku drugu ustanovu, ili čak budu bačena u kontejnere za smeće, uglavnom ako ostanu živa, ta djeca nikada ne zapamte niti osjete toplinu majčinog krila, toplinu roditeljskog doma i tako dalje. I možete misliti sutra takvi ljudi kad odrastu koji nisu osjetili taj prirodni način odgoja u kakve će se ličnosti izroditi. Zatim, ako je žena udata, izdaje još veća, još teža, još gora. To je haos. To je poniženje koje se ne da opisati. Jer u takvoj situaciji često puta muškarci, odnosno muževi, ne znaju čak ni čiju djecu hrane i odgajaju u svojim porodicama. Također ako to uradi muškarac koji je oženjen. Zatim, kvarenje morala, širenje nereda, opasnost od ovih bolesti o kojima govorimo – na koje je upozorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u mnogim svojim hadisima. Mi smo vjerovatno citirali i čuli hadis u kojem kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Šta ćete raditi kad vam se žene odaju bludu, a omladina ogrezne u psovci i kocki?" Pa su rekli ashabi: "Ja Rasulallah, zar može doći takvo vrijeme?" A on je odgovorio: "Može i gore." Pa su rekli: "Zar može biti gore?" A on je rekao: "Da, kada ne budete naređivali dobro, a zabranjivali zlo." Pa su upitali, a zar može doći takvo vrijeme, ja Rasulallah, a on je rekao, može i gore. Kad ono što je dobro budete smatrali zlim, a ono što je zlo budete smatrali dobrim. Pa su rekli, ja Rasulallah, zar može doći takvo vrijeme, on je rekao, može i gore. Kad budete naređivali zlo, a zabranjivali dobro, onda se ni vaši najučeniji neće moći snaći. Od Enesa ibn Malika se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Od predznaka sudnjeg dana je podizanje znanja i pojava neznanja. Ovdje se uvijek, kad Resul Sala Selem spominje znanje i neznanje, misli na e, znanje o Allahu Đalešanu, jer to je temelj svakog znanja. Ako čovjek ne zna za svoga gospodara, i to vidimo, svjedoci smo toga, ako čovjek ne zna za Allaha Đalešanu i ne zna za uputu, onda je spreman da uradi sve i onda mu čak ne koristi ni razum. Pojava neznanja, pijenje alkohola, a raširenost bluda – malo muškaraca, mnogo žena, tako da će na jednog muškarca doći 50 žena. Allahov zakon kod njegovih stvorenja se ne mijenja. Kada se pojavi blud, Allah se rasrdi i poveća se njegova srđba i mora se osjetiti njegova srđba na zemlji u obliku kazni. Ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim. Pogledajte, braćo i sestre, kakve su posljedice ovoga razvrata i razvratnog života i okretanja leđa Allahovoj istini, Allahovoj uputi. I onda pogledajte kako se u 21. vijeku pokušava to liječiti i suzbiti. To je zaista van svake pameti. Kad se čovjek otme kontroli vjere i razuma, onda je najbjednije stvorenje. Živi na nivou potreba svoga tijela. Kaže uzvišeni za takve, Zerhum jekulu wa jatamattau wa yulhihimu l'amalu fa saufa ja'lamun. Pa pusti ih neka jedu i neka se naslađuju i neka ih zavara nada, znači oni. Kako se to pokušava danas spriječiti ne zabranom bluda, već nekim drugim putem. Naime, nekakvi pametnjaković su smislili kontraceptivna sredstva. Dakle, ne, nisu zabranili blud, niti ukazuju na to. Naprotiv, sve vodi ka tome. Mi ćemo to kasnije spomenuti. Nego smataju da se sida najbolje može spriječiti, odnosno zaraza tim virusom, korištenjem kondoma i drugih zaštnih sredstava – I pogledajte dokle se srozalo ljudsko društvo. Danas su javne kuće u većini zapadnih zemalja legalizovane i takve žene, ako se uopšte mogu usmatrati ljudskim bićima, su uspjele sebi izboriti svoja prava. A kakva su to njova prava? Uspjele su, prodajući svoje tijelo, obezbijediti sebi zdravstveno, penzijsko i validsko osiguranje – bavijeći se prostitucijom i na kraju, kad završe svoj mandat, onda uživaju penziju zbog toga. Pogledajte, zar nije normalniji, i to jest normalno i prirodno, da danas žena koja je majka, koja živi časnim i poštenim životom u braku sa svojim mužem, koja čuva svoju čestitost, odgaja sinove i kćeri, odgaja te buduće generacije koje trebaju da budu temelj jednog društva, Zar nije preče da ona dobije penziju? Zar nije preče da se njoj daje nekakva plata? Međutim, često puta takve žene i takve majke ne mogu se prijaviti na biro bez hrpe papira, a ove mogu obezbijediti sebi, nemoralne osobe mogu obezbijediti sebi čak i penzije bavijeći se ovom prljavom rabotom. Neki dan je došla informacija da je u Italiju stiglo dva miliona kondoma iz Koreje koji nisu bili kvalitetni, tako da su se te osobe zarazile i pored korištenja tih sredstava. I sad tri firme s posebnim znakom proizvode kondome sa elektronskom zaštitom prilikom proizvodnji. Tako da kažu, postoji minimalna mogućnost da iziđu nekakvi kondomi koji nisu kvalitetni i preko kojih se može desiti zaražavanje ovim virusom. A predsjednik jedne afričke države, ako ste pratili o ovoj bolesti, predložio je zabranu seksualnih odnosa u toku jedne godine. Dakle, cijelu godinu da ljudi abstiniraju od spolnog odnosa sa svojim ženama, a posebno oni koji to čine bračno, kako bi se spriječila zaraza. Gdje je pamet ljudska? I kad pogledamo na kartu, mi smo zbog toga ponosni, alhamdulillah. Raširenost side je minimalna i skoro je nema, alhamdulillah, tamo gdje muslimani žive u većini. Mi smo spomenuli da, recimo, u Africi, u afričkim državama, najviše hara sida. Međutim, u Sjevernoj Africi skoro da se o sidi ne govori. U Sjevernoj Africi, gdje su muslimani u većini. Pogledajte šta rade ovi kako bi se sačuvali sidi. Sve puteve do side su otvorili. I onda se, kad se pojavi, bave tim problemom. Noćni klubovi, prostitucija, homoseksualizam, droga, žena je danas u zapadnom društvu, u Europi posebno, u Europi u koju mi želimo da idemo, svedena na obični objekat za seksualno iživljavanje. Plakati, filmovi sa posebnim upozorenjem, kojeg li Vi ćete vidjeti u TV programima ako se radi o porno filmu, uvijek pored toga imaju nekakvi znakovi i upozorenja roditeljima da ne dozvole djecu da to gledaju. Dakle, roditelji, odrasli mogu to gledati, ali djeca ne mogu. Zatim, porno časopisi, internet i tako dalje. Ovakav način rezonovanja i ovakav pokušaj ili metod da se dođe do rješenja je sličan čovjeku koji je zatvorio lavove u kavez i nije im dao tri dana ništa da jedu, pa je onda dovukao tri mrtva bika i pustio je lavove, onda im štapom brani da ne dođu do svoje hrane. I možete zamisliti šta će i kako će postupiti lavovi. Ili ponudite čovjeku koji je gladan i žedan, jelo i piće mu stavite na sto i onda mu to pokušate zabraniti. Zaista je čovjek bez upute, poput, kako kaže Allah Đelešanu u stoki, čak i gori. Jer pored bluda, danas je rasprostranjen i homoseksualizam, kao nikada ranije, i legalizovan skoro u svim zapadnim zemljama, pa i u našoj Bosni i Hercegovini. Jer ne možemo drugačije u Europu, osim da prihvatimo sve ono što nam ta Europa nudi od svog nemorala i od razvrata. U Americi postoje čak četvrti homoseksualaca. A vjerovatno ste čitali, neki dan je u Avazu pisalo da je američka vlast kaznila čovjeka koji je imao pet žena, koji je imao pet žena i sa njima rodio 29 djece. Dakle, živio je s njima u legalnom braku i kažnjen je zbog toga 25 godina zatvora, 25 godina robije. Pogledajte što je sloboda o kojoj oni govore, što su ljudska prava. Dakle, šta je prirodnije? Četvrti homoseksualaca – četvrti homoseksualaca ili život ovog čovjeka sa ženama s kojima je regularno i legalno živio u braku i na kraju krajeva Allah im je poklonio 29 djeci potpuno zdravi, ali je zbog toga čovjek mora u zatvor i mora robijeti 25 godina. A stalno nam trube i govore o nekakvim slobodama. Jest sloboda samo onda kako je oni razumiju i kako je oni naturaju drugima. Ili recimo, pismo koje sam neki dan pročitao u danima, ako se ne varam, pismo jednog bošnjaka koji živi u Americi, a želi da se vrati u Bosnu i kaže za sebe da je vjernik, da je musliman, međutim, kaže ne smijem se vratiti jer bojim se da me ta sredina koja još uvijek primitivna ne razumije neke stvari, ne dočeka na nož jer ja sam homoseksualac i ja imam svog partnera, odnosno prijatelja. Pogledajte dokle se srozilo čovječanstvo. A Resul sallallahu alaihi ve sellem U hadisu kojega bilježi Nesai kaže Prokleo je Allah one koji čine ono što je lutov narod činio. Prokleo je Allah one koji čine ono što je lutov narod činio. I treći put je to ponovio. Pogledajte, čak Resul sallallahu alaihi veselam se stidi da spomene to po imenu, nego kaže ono što je činio lutov narod. To je izazak iz ljudske prirode. To je dno nemorala. Nema dalje, čovjek ne može otići dalje jer ni jedna životinska vrsta to ne radi. I Allah, Đelešanuhu Lutov narod naziva najgorim imenima. A mi znamo da je i Nuhov narod, oni koji ga nisu slijedili, da su činili također širk, da su bili nevjernici, da su zbog toga potopljeni, da je Ibrahimov narod bio neposlušan svome poslaniku i tako dalje. Međutim, ni jedan narod Allah ne naziva tako ružnim imenima kao Lutov narod – jer su se potpuno odrodili od svog bića i izišli iz ljudske prirode. Pa Allah za njih kaže da su fasici, da su griješnici, kaže da su zulumčari, oni koji su sami sebi nasilje počinili, kaže da su mufsidi, oni koji šire nered i fesad na zemlji i tako dalje. Međutim, danas u 21. vijeku čovječanstvo je otišlo i dalje, pa imamo skupina koje imaju odnose sa životinjama, imamo pedofila, koji to rade sa djecom i tako dalje. Sida je, dakle, braćo i sestre, posljedica okretanja od Allahove upute, posljedica nemoralnog života. A Allah subhanahu wa ta'ala za one koji se okrenu od Allahove upute, koji ne slušaju poslanika Muhammada sallallahu alaihi ve sellem, koji je poslat kao milost svjetovima i čija upta važi do sudnjega dana i za sve ljude i bez koje se duša ljudska neće i ne može smiriti, kaže وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا A onoga ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepa oživjeti. Dakle, takvi će lutati u svom neznanju, u svojoj zabludi i mraku dok ne skapaju na kraju. I kaže uzvišeni afaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha Zar je onaj koji je bio mrtav Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka koji je bez upute prije toga bio naziva mrtvacem jer je to pravi mrtvac Zar je onaj koji je bio mrtav pa ga mi oživjeli i dali mu svjetlost pomoću kojeg se kreće među ljudima isti kao onaj koji živi u tminama iz kojih nikad ne izlazi. I ko je pošteđen toga? Ko je pošteđen svih ovih nedača, alhamdulillah, i svih ovih iskušenja i ovih poniženja koja se zovu raznorazne bolesti, koji se zovu nemoral, život ispod nivoa čovjeka, pošteđeni su istinski vjernici. Dakle, islam, hoćemo da naglasimo jednu stvar, a to je ispremni smo da razgovaramo sa svim ljudima. Mi ne želimo na ovaj način da ponižavamo i da vrijeđamo bilo koga i da one koji možda e, sutra ponesu ovaj virus ili ima, ima ljudi koji su nevino osuđeni kao što su ova djeca o kojoj smo govorili i koje ima, a nismo to spomenuli, 800.000 oboljele djece koje nosi taj virus. Dakle, zbog toga što njihove majke su nosile, što su zaražene tim virusom i čim zatrudne, dakle, i ta djeca su osuđena najvina na propast. Dakle, ne želimo da ponižamo takve, nego pozivamo čovjeka kao Allahovo stvorenje i krunu Allahovog stvaranja, namjesnika, čovjeka kome Allah podario namjesništvo na zemlji i sve njemu podredio da se vrati vjeri, da se vrati istini, da se odazove na poziv istine. Dakle, ko je pošteđen od toga? pošteđeni su oni koji slijede poslanike i koji slijede poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Kaže uzvišeni, لَكَدَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ fi أَحْسَنِ تَقْوِيمِ thumma رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ safilin. Mi smo čovjeka stvorili u najljepšem obliku, a zatim ćemo ga u najnakaradniji oblik vratiti. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Osim onih koji vjeruju i rade dobra djela, njih čeka nagrada neprekidna. Pogledajte šta kaže uzvišeni. Dakle, Allah je stvorio čovjeku najljepšom obliku i obdario ga svim sposobnostima da nosi ovaj emanet. I kaže, vratit ćemo ga kasnije u najnakaradniji oblik, a to je to, to je taj izlazak iz ljudske prirode. Kad se zaboravi Allah, kad se zaboravi pravi put i kad čovjek pokuša tražiti pravi put i sreću na drugoj strani, tamo gdje je sigurna propast. I šta ima ljepše od upute i čišće i vrednije od Islama, bez toga čovjeku ne razum ne koristi. I znajte, braćo i sestre, da čovjek samo u ime Allaha može odbaciti neke stvari i može se potvrditi kao istinska ličnost. Zato kažemo na kraju, potpuna pravdo, istinska srećo, stvarna slobodo i jedina istino, vaše ime je Islam. Molimo Allaha Đelešanu da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti na stazi Islama, da učini da naš život i naša smrt budu u znaku islama i pokornosti Allahu Đelešanu. Molimo Allaha da primi naše ibadete uz Ramazan, da ujedini muslimane i da ubrza pobjedu svoje istine, da kazni nevjernike i mušrike, one koji se bore protiv muslimana. Molimo Allaha da nam oprosti grijehe i da nas uvede u džennet. Amin. Jazakumullahu khair. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa